Sura 39. Az-Zumer Skupovi Meka 75 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim Knjigu objavljuje Allah, silni i mudri. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين Mi ti, doista, objavljujemo knjigu, pravu istinu. Zato se klanjaj samo Allahu, iskrenomu ispovjedajući vjeru. Ala lillahi dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم ۖ ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار Iskreno ispovjedanje vjere dug je Allahu. a onima koji pored njega uzimaju zaštitnike, mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili. Allah će njima zaista presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na pravi put onome koje je lažljivac i nevjernik. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار الله je Allah htio da dijete ima, izabrao bi između onih koje je stvorio, onoga koga bi on htio. Hvaljen neka je on. On je Allah, jedini i svemoćni. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفور الغفار Nebesa i zemlju je sa ciljem stvorio. On noću zavija dan i danom zavija noć. On je sunce i mjesec podčinio.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 I on vam je dao osam vrsta stoke. On vas stvara u utrobama matera vaših dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, gospodar vaš, njegova je vlast, nema Boga osim njega, pa kuda se onda odmećete? In takfuru fa inna Allaha ganijun ankum, ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور Ako vi budete nezahvalni, pa Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan. Ako su robovi njegovi nezahvalni, a zadovoljen je vama ako budete zahvalni. A nijedan griješnik neće nositi grijehe drugoga. Poslije ćete se gospodaru svome vratiti, pa će vas on o onom šta ste radili obavijestiti, jer on dobro zna svačije misli. وَإِذَا مَسَّ الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار Kad čovjeka nevolja snađe, gospodaru svome se moli, njemu se obraća, a onda, pošto mu Allah milost svoju daruje, zaboravi onoga kome se prije molio, i druge njemu jednakim smatra, da bi sputa njegova na stramputicu odvodio. Reci, uživaj neko vrijeme u nevjerovanju svome, bit ćeš sigurno stanovnik u vatri. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب Da li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju, pouku primaju. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Reci, o robovi moji koji vjerujete, bojte se gospodara svoga. One koji na ovome svijetu dobra djela budu činili, čeka nagrada a Allahova zemlja je prostrana. Samo oni koji budu strpljivi, bit će bez računa nagrađeni. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين Reci, meni se naređuje da se klanjam Allahu, iskreno mu ispovjedajući vjeru. وأمرت لأن أكون أول المسلمين I naređuje mi se da budem pravi musliman. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Reci, Ja se bojim patnje na velikom danu, ako budem gospodaru svome neposlušan. قل الله أعبد مخلصا له ديني Reci, samo se Allahu klanjam, iskreno mu ispovjedajući vjeru svoju. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين أبيسة, pored njega klanjajte kome hoćete. Reci, stradaće će u istinu oni koji na sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون Nad njima će biti naslage vatre, a i ispod njih naslage. Time Allah straši robove svoje. O robovi moji, bojte se mene. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد Za one koji izbjegavaju da se kumirima klanjaju i koji se Allahu obraćaju. Njima su namijenjene radosne vijesti. Zato obraduj robove moje. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب koji Kur'ana slušaju i slijede ono najljepše u njemu. Njima je Allah na pravi put ukazao i oni su pametni. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار Zar ti da spasiš onoga koji je zaslužio kasnu, onoga koji će biti u vatri? Lakin illazina taqav ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد A one koji se gospodara svoga boje čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispred kojih će rijeke teći. Obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكر ذكرى Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu pa je u izvore, u zemlji razvodi, a onda pomoću nje raznobojno bilje izvodi. Zatim se ono osuši i ti ga vidiš požutjelo i najzad ga skrši. To je doista pouka za one koji su pametni. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال mubin. Zar je isti onaj čije je srce Allah učinio sklonim islamu, pa on – slijedi svjetlo gospodara svoga. Teško onima čija su srca neosjetljiva kada se spomene Allah. Oni su u pravoj zabludi. Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathanih. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد Allah objavljuje najljepši govor, knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji On ukazuje onome kome On hoće, a onoga koga Allah ostavi u zabludi, niko na pravi put neće moći uputiti. يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون Zar je isti onaj koji će se na sudnjem danu licem svojim zaklanjati od strahovite patnje? Trpite ono što ste zaslužili, mnogo bošcima će se reći. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون Oni prije njih koji su poricali, pa ih je stigla kazna odakle nisu očekivali. فَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Allah je dao da osjete poniženje u životu na ovome svijetu, a patnja na drugome svijetu bit će zaista još gora, kad bi oni samo znali. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون Mi u ovom Kur'anu navodimo ljudima svakojake primjere, da bi pouku primili. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون U Kur'anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve protivriječnosti, da bi se gospodara svoga pobojali. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah navodi kao primjer čovjeka koji je u vlasti ortaka oko koga se oni otimaju i čovjeka koji je u vlasti samo jednog čovjeka. Da li je položaj njih dvojice isti? Hvaljen, neka je Allah. Nije, ali većina njih ne zna. إنك ميت وإنهم ميتون Ti ćeš za cijelo umrijeti, a i oni će također pomrijeti. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون I poslije, na sudnjem danu, pred gospodarom svojim ćete se jedan s drugim prepirati. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i smatra da je laž istina kada mu ona dolazi? Zar u džahennemu prebivalište za nevjernike neće biti? والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون A onaj koji donosi istinu i oni koji u nju vjeruju, oni su bogobojazni. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين Sve što zažele u gospodara svoga će naći. To će biti nagrada onima koji su dobra djela činili. ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون da bi Allah preko ružnih postupaka njihovih prešao i da bi ih za lijepa dijela koja su radili nagradio. اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد Zar Allah sam nije dovoljan robu svome? A oni te plaše onima kojima se pored njega klanjaju. Onoga koga Allah ostavi u zabludi, niko ne može na pravi put uputiti. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام A onoga koga on na pravi put uputi, niko ne može u zabludu dovesti.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 Reci, meni je dovoljan Allah, u njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون Reci, o narode moj, ti postupaj onako kako postupaš, a i ja ću postupati, pa ćete znati من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم koga će stići patnja koja će ga poniziti i koga će patnja vječna snaći. Inna anzalna alajka l'kitaba linnasi bil-haqqa. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل Mi ti objavljujemo knjigu zbog svih ljudi, samu istinu. Onaj ko bude išao pravim putem sebi će koristiti, a onaj ko bude išao stramputicom sebi će nauditi. Ti nisi njima tutor. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون تذكرون Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون Oni bez Allahova odobrenja posrednike uzimaju. Reci, zar i onda kada su bez ikakve moći i kada ništa ne razumiju. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون Reci, niko ne može bez njegove volje posredovati. Vlast na nebesima i na zemlji njegova je, a poslije njemu ćete se vratiti. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون Kad se Allah samo spomene, grče se srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju. A kada se spomenu oni kojima se oni pored njega klanjaju, odjednom ih radost obuzme. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون Reci, Allahu, stvoritelju nebesa i zemlje, ti koji znaš nevidljivi i vidljivi svijet. Ti ćeš robovima svojim presuditi u onome oko čega su se razilazili. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون Kad bi mnogobošci imali sve što je na zemlji i još toliko, na sudnjem danu oni bi sve to dali da bi se teške patnje iskupili. A Allah će ih kazniti kaznom kakvu nisu mogli ni naslutiti. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون I predočit će im se hrđava dijela njihova koja su radili i snaći će ih baš ono čemu su se izrugivali.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 To je samo kušnja ali većina njih ne zna. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Tako su govorili i oni prije njih, pa im nije koristilo ono što su bili stekli. فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين I stigla ih je kazna za ono što su radili. A i one, među ovima koji nepravdu čine, stići će kazna za ono što čine. Oni neće umaći. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Kako ne znaju da Allah daje obilje onome kome hoće i da ga uskraćuje? To su zaista pouke narodu koji vjeruje. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا innahu Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون I povratite se gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe. Poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون I slijedite ono najljepše, ono što vam gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين Da čovjek ne bi uzviknuo, teško meni koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio. Čak sam se i izrugivao. Au takule anna Allaha hadani lakuntu Ili da ne bi rekao da me Allah pravim putem uputio, sigurno bi se njegove kazne sačuvao. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين Ili da ne bi rekao kad doživi patnju, da mi se samo vratiti, dobra djela bih činio. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين Nikada. Dolazile su ti pouke moje, pa si ih poricao i oholio se. i nevjernik si bio. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين Na sudnjem danu vidjet ćeš pocrnjela lica onih koji su o Allahu laži govorili. A zar u džehennemu neće biti boravište oholih? وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah će spasiti one koji su njegova naređenja izvršavali, a njegovih se zabrana klonili. I oni će postići ono što su željeli. Zlo ih se neće doticati i oni neće tugovati. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله je stvoritelj svega i on upravlja svim. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون U njega su ključevi nebesa i zemlje, a oni koji u Allahove dokaze ne vjeruju, oni će biti izgubljeni. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون Reci, zar od mene tražite da se nekome drugom, osim Allahu, klanja, o neznalice? ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أتبي. إيوني i onima prije tebe objavljeno je Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan. وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ne veličaju Allaha onako kako ga treba veličati. A čitava zemlja će na sudnjem danu u vlasti njegovoj biti, a nebesa će u moći njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون i u rog će se puhnuti i umrijeće oni na nebesima i oni na zemlji. Ostaće samo oni koje bude Allah odabrao. Poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će odjednom ustati i čekati. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون I zemlje će svjetlošću gospodara svoga zasjeti i knjiga će se postaviti. Vjerovjesnici i svjedoci će se dovesti i po pravdi će im se svima presuditi. Nikome se neće nepravda učiniti. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون Svako će dobiti ono što je zaslužio, jer on dobro zna šta je ko radio.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 A kad do njega dođu, a kapije njegove već širom otvorene, čuvari njegovi će im reći, mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين I oni خوالا اللهو koji nam je obećanje svoje ispunio i u džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo. Divne li nagrade onima koji su se trudili. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين I vidjet ćeš meleke kako prijesto okružuju, veličajući i hvaleći gospodara svoga. I svima će se po pravdi presuditi i reći će se, hvaljen neka je Allah, gospodar Svjetova.